Meus amores, convidar agora aqui no palco, meu irmãozinho, essa parceria que o Brasil já estava esperando. Meu irmão, aí, sai a rodada, chega no fogo, por você me queimei. Dei credibilidade, você abusou. Deu aula de como se destruir um amor. E agora vem com papo furado de quem não quer ir embora. Eu não te quero mais, o mundo te espera lá fora. Que é liberdade eu tô te dando agora. Vai! Meu coração não é cama de motel. Você só procura pra fazer amor De consciência limpa e alma lavada Tô te dizendo agora que tudo acabou Meu coração não é cama de motel Que você só procura pra fazer amor De consciência limpa e alma lavada Tô te dizendo agora que tudo acabou Essa vai tocar bem pouquinho É pra tomar cachaça, nós, vamos nós, vamos nós pra galera, vai, vai, vai. E tá. agora vem com papo furado de quem não quer ir embora. Eu não te quero mais, o mundo te espera lá fora. Que é liberdade. Atenção, as meninas, canta com nós Só agora, vocês, vai. Só vocês, você só procura pra fazer amor De consciência limpa e alma lavada Tô te dizendo agora que tudo acabou Que tudo acabou Aí estou. Quem gostou dá um grito aí pra nós maravilha!